Ստեփանակերտում հին լուսակերները փոխարինվում են նոր դիոդային լուսացուցային օբյեկտներով։ Ստեփանակերտի կենտրոնական աղբավայրը վտանգավոր է շրջապատի համար, մասնագետի կարծիքը։ Մայրաքաղաքն է եթերում։ վաղը քաղաքի օրն է։ Ստեփանակերտի քաղաքապետի տեղակալ Սուրեն Թամրազյանից տեղեկացանք, որ տոնին նվիրված եւ ոչ մի միջոցառում չի անցկացվի։ Պատճառը 10 օր առաջ Հայաստանի դեմ Ադրբեջանի ագրեսիայի ժամանակ հայկական կողմի մարդկային անդառնալի կորուստներն են։ Քաղաքային իշխանության կողմից ցաղկեպսակ կդրվի Ստեփան Շահումյանի արցանի պատվանդանին։ Միայն այսքանը։ Ստեփանակերտի օրը չի տոնվել եւ անցած 2021 թվականին։ Պարտության դառնությունը շատ թարմ էր։ Քաղաքի օրը վերջին անգամ նշվել է 2020-ին, հաջորդ օրը սեպտեմբերի 27-ն էր, նոր պատերազմի սկիզբը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ճանապարհատրանսպորտային պատահարների նվազեցման նպատակով Ստեփանակերտում հին լուսակերները փոխարինվում են նոր դիոդային լուսացուցային օբյեկտներով։ Ավելացրած են նշված օբյեկտներում նոր լուսացային օբյեկտներում նաև հետիոտնային լուսացուցեր, որ կանոնակարգվում է Խաչմերուկում։ Էդգար Ավանեսյան, քաղաքապետարանի արտադրական ենթակառուցվածքների բաժնի պետ։ Այդ թվում հետիոտներն էլ մեծ ուշադրություն դարձնելով նշված հետիոտնային ուսացուցերին նոր ուսացուցային օբյեկտները Վազգեն Սարգսյան, Անդրանիկ եւ Վազգեն Սարգսյան ուսավորիչ Արտուր Մկրտչյան Մամիկոնյան խաչմերուկներն էր առաջինը տեղադրվել Լուսանշան պողակի կողմից Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության որպես նվիրատվություն անվտանգ երթևեկության կազմակերպման համար մայրաքաղաքը կարիք ունի առանձին հետիոտնային լուսակերների։ Ճանապարհային ոստիկանության համապատասխան մասնագետների հետազոտության արդյունքում պատվիրել ենք Մարիախաղ Ստեփանակերտի երթևեկության կազմակերպման տեխնիկական միջոցների լուսակիրների տեղաբաշխման նախագծեր, պետք է տեղադրվեն լրացիչ լուսացային օբյեկտներ, Պարուր Սևակ, Իսակովի փողոցների խաչմերուկում, պետք է տեղադրենք Անդրանիկ Մարտունի փողոցների խաչմերուկում եւ Մարտունի եւ Շահին Դանիելյան փողոցների խաչմերուկներում թանոր կահավորված այդ թվում հետիոտնային լուսացուցերով իսկ առանձին հետիոտնային լուսացուցեր փորձնական մենք նախատեսել ենք կարծում եմ եթե այս տարի չհասնեն գալիք տարում ձեր կին վերել այդ լուսացային օբյեկտները կտեղադրենք ազատամարտիկների փողոցում եւ Մաշտոցում միջև հաղթանակի հրապարակ շրջանաձև երթևեկություն հատվածում հետիոտնային անցնում եմ գլխավոր մասերով։ Փորձելու ենք այդպես կազմակերպել, կարծում եմ դրական արդյունք կստանանք, քանի որ նախորոք սեղմելով հետիոտը կոճակը մի առ ժամանակ, այսինքն դեռ կնախատեսենք համապատասխան այդ տևողությունը ժամանակավոր արգելելու է տրանսպորտային միջոցները եւ հետիոտները խմբավորված ոչ թե 1-2 հետիոտ, այլ խմբավորված կանոնակարգված անցնելու են այդ նշված տարածք։ Արտադրական ենթակառուցվածքների բաժինը զբաղվում է գազամատակարարման, ջրամատակարարման հարցերով։ Բնակիչների կողմից բարձրացված դիմում բողոք կամ խնդրանքները ներկայացում են այո համապատասխան մակագրությամբ մեր բաժին, որի հիման վրա ուսումնասիրություն ենք իրականացնում եւ շահագրգիռ ընկերությունների հետ համագործակցելով տալիս բնակիչներին պատասխան։ Որպես միջնորդ բնակչության եւ համապատասխան հիմնարկների միջև Քաղաքացիները բաժին դիմում են միայն դժգոհելու համար, թե նաև առաջարկություններ են անում կամ շնորհակալություն հայտնում։ Գովասանքի խոսքերն ենք լսում, հազվադեպ բայց քաղաքացիները արձագանքում են եւ վերջերս դժգոհություն են հայտնել չգիտեմ անոնը քաղաքացին չի ներկայացել խնդիրը դիվաններ հաշվի առնելով որ շուշի ագրարային համալսարանը տեղափոխել Ստեփանակերտ հայկավանդ կոչվող թաղամաս Մանուկյան փողոցի բնակիչը առաջարկություն է արել ինչու համար 13 ավտոբուսային երթուղուց 1 ավտոբուս չեք հատկացնում Մանուկյան փողոցից շրջանցի դեպի Հայկավան թաղամաս եւ փորձում են ծապատուցել մասնագիտորեն, որ այն հնարավոր է։ Ես էլ իմ մասնագիտական կարողությունների շրջանակներում փորձեցի բացատրել որ ներկայդրությամբ կանոնավոր ավտոբուսային երթուղում հնարավոր չէ նման երթուղու փոփոխություն եւ հետագա ոչ արդյունավետությունը ներկայացրի, սակայն ելի դժգոհություն արեց եւ վերջում ասեց տենց է քայլ, որ այս վիճակում ենք ինչ կուզեի ասեմ թող տրանսպորտը ներքաղաքային տրանսպորտ երթուղիները մի քիչ որոշ ուղևորների սրտով չլինի բայց մեր երկրի հարց կարողանանք լուծենք այսինքն դրա հետ ենք հապում որ ներքաղաքային երթուղիները վատ են աշխատում որ այս վիճակում ենք Դա կոնկրետ ձեր բաժնին չի վերաբերում, ընդհանրապես դժգոհությունը այն կապակցությամբ, որ անցած 30 տարիներին մենք լավ չենք աշխատել բոլորս միասին, եւ ոչ թե միայն ասենք քաղաքապետարանի ձեր բաժինը ամեն մի քաղաքացու թվում է, թե իր խնդիրն է ամենակարևորը, ամեն ինչ պիտի համապատասխանեցվի իր պահանջներին, սակայն կան գերադասելի պահանջներ, հանրային պահանջներ, իհարկե նրան էլ կարելի է հասկանալ, որովհետև տվյալ դեպքում նա պիտի երկու ավտոբուս նստի, որպեսի հասնի ագրարային համալսարան եւ բնականաբար ավելի շատ ծախսանի Ներքաղաքային կանոնավոր երթուղիների թույլ են տալիս ուղևորն փոխի երկու տրանսպորտ, բայց բնականաբար հաճելի չէ, որ մարդ երկու տրանսպորտ փոխելով աշխատանքի վայր հասնի կամ ուսման վայր, բայց պետք է հասկանանք, որ դռնից դուր փոխադրումը իրականացվում է միայն ու միայն տաքսի ծառայություններով։ Մայրաքաղաքն է եթերում։ Ստեփանակերտցիները սպարտանում ենք մեր քաղաքի մաքրությամբ, որ Ստեփանակերտը մաքուր է, ընդգծում են եւ հյուրերը։ Այդուհանդերձ մենք հո գիտենք, որ դա այնքան էլ այդպես չէ։ Մայրաքաղաքում կան զորակներ, տեղամասեր, ուր բնակիչները թափում են կենցաղային աղբը, շարքից դուրս եկած կենցաղային տեխնիկա, այլ թափոններ։ Արցախի հանրապետության բնապահպանության կոմիտեի նախագահի տեղակալ Արթուր Գաբրելյանը նշում է, որ ուսումնասիրել են միայն Ստեփանակերտին հարակից տարածքները։ Համայնքների ներսում ինչ որ կա, համայնքի ղեկավարի խնդիրն է, բայց այնա կա, որ մարդիկ չուզենալով իմանալով թե իրենք ճիշտ են, Թափոնները թափում են համայնքից դուրս մի 500 մետր հեռավորության վրա, չիմանալով որ թափոնները ներծծվելով հողի մեջ դրանից եկած այն նյութերը իրանց վնաս է պատճառում այսինքն իրանք չիմանալով են տանում մենք հուշում ենք պահանջում ենք եւ դրան ալտերնատիվ այլ ձև ենք առաջարկում այսինքն կանոնակարգված աղբահանություն ստեփանակերտ կանոնակարգված աղբահանությունը կատարվում շատ լավ է կատարվում քանի շենակաղաքներ կա որ միլիոնից ավելին ապրում եւ այնտեղ ավելի լուրջ խնդիրներ ունեն կանոնակարգված աղբահանություն կատարելու համար թեկուզ համակարգը կա բայց Կա նաև խնդիրներ այդ համակարգի հետ կապված։ Այլ է որ զորերում ստեղ ընդեղ կան նաև աղբի կուտակումներ։ Մեր կոմիտեում այդ գործառույթը կատարում էր մեր տեսչությունը, տեսչական գործառույթ է, սա արդեն հսկուն վերահսկում կատարելը։ Բայց տարած քաղաքականության այդ գիծը թույլ է տալիս մեզ, որ մենք թե օրենսդրական դաշտում, թե պետական մեխանիզմը լրիվությամբ օգտագործելու։ Կարող է լինի օրենսդրականներ, բայց այդ մեխանիզմը չլինի։ Մեխանիզմներ կա, որովհետեւ այդ արատավոր երևույթները չլինեն արդեն դա կախված չի, թե մենք քաղաքականությունը սխալ ենք տանում, թե Ստեփանագետի քաղաքապետը սխալ է տանում, թե բնապահպանությունը։ Քաղաքականությունը ճիշտ է, որ պիտի մաքուր լինի, որ պիտի կանոնակարգված լինի։ Դրա համար օրենքը կա, դրա համար պատժամիջոցները կա, ամեն ինչ կա։ Մնում է այն մարդիկ, որոնք պատասխանատու են դրա համար, արդեն մարդկային գործոն ճիշտ իր ժամանակին պլանային ստուգումները իրականացնին, բոլոր հատվածները քառակուսի մետրերով հսկեն, արտեզագրեն, որ այսինչ տեղամասում կա, միրնորցությունը տված է թարգոմին ասածա, այսինչ տեղամասում կա, դա է խանութի թափոնն է, այսինչ տեղամասում կա արտադրողի թափոնն է, միրնորցությունը ներկայացա, դա տեսչական գործառույթ է։ Հիմա պետական տեսչությունը պիտի դրան զբաղվի։ Այլևս կոմիտեն այդ գործառույթը չի իրականացնում։ հա, Մուք իրավասուր չի իսիմ գործառույթը իրականացնում։ Ստեփանակերտի աղբանոցը գտնվում է Աչափնյակ թաղ թաղամասում, որքանով է ճիշտ ընտրված աղբանոցի տեղադիրքը։ Ճիշտ է ընտրված տեղադիրքը, թե չէ ես չեմ կարող դրա մասին ասել։ Բոլոր աղբավայրերը տեղադրում։ Ֆինանսկենան բնապահպանական փորձակնություն, այսինքն պետք է բավարարեն այն պարամետրերին, որը փորձակնության մեջ նշված է, այսինքն պետք է լինի վերջի բնակելի տնից այսքան հեռավորության, որը պետք է լինի այսինչ թեկության։ Բայց թույլտվություն բնության պահպանության համապատասխան մարմինից չեն վերցնում, երբ հա, պետք է կատարում, մշակում, հա։ նյութերը ներկայացնում, ստանում է թույլտվությունը, աղբավայրը կառուցում։ Աղբավայրը որպեսի կառուցենք բարձր մակարդակով ինչ որ աշխարհում, այսինքն ամենաբարձր չգիտեմ որ երկրում կառուցել են, մեր Ստեփանակերտին դրանից հեռով է, բան չունեմ ասելու։ Բայց այսօր այդ եղածն էլ բավարար է, որ เป զի մեր մարդու շրջակա միջավայրին շատ մեծ բացական ազդեցություն չթողնի Քանի որ եթե դա չանեն, անենք այն համայնքների նման Ստեփանագետի, ով ուզում է որ դա ուզում է։ Չէ, դե པարզ է։ Շատ մեծ տանկ կլինի։ Հիմա քիչ ներքև, աղբանոցից քիչ ներքև հոսում է կարկառը։ Այդ մասում նմուշառում կատարել եք, թե դրանք ինչ հետևանքներ են ունենում հողի վրա։ Նման ուսումնասիրություն կատարվել է։ Այո, կատարվել աղբանոցը ինքը ցանկապատված է Քամիների միջոցով աղբը դուրս գալը բացառվում է կենթանիների մուտքը այնտեղ սահմանափակած է, որպեսզի ասենք այդ կենթանիները չգան ինչ-որ բան իրancs հետ տանեն կամ էլ վարակը տեղափոխեն կենթանիները։ Այնտեղ տրակտորների էքսկավատորի միջոցով հողի շերտերը փռվում է թափոնների վրա, հետո տոփանվում է թափոնները քիչ տեղ զբաղեցնին։ Դրսի կողմից մենք նմշարում կատարել ենք անալիզների պատասխանները, տալիս են որ սովորական, ինչպես որ ընդհանրապես հերո հողնա, այդ նույն վիճակն է։ Այսինքն, այնտեղ այդպիսի մոտ ծավալներ չի, ինչպեսին օրինակ Երևանում ընդհանրենք կամ Մոսկվայի հապոններն դա շատ մոտ ծավալներ է եւ այդ մոտ ծավալները արդեն սկսում ուրիշ process-ներ կատարվելը։ Այստեղ այդպիսի բան չի նկատ։ Հողի եւ ջրի մեջ թափանցումը չի նկատվել այստեղ միգուցե մի 10 անգամ մեծ մասշտաբի լինի, արդեն այդ խնդիրը առաջ կգա, որովհետեւ տակը բետոնապատված չի։ Տակը մենակ անջրաթափանց շերտը անտրված, որ դրա վրան է թափած էլի։ Այսինքն անջրաթափանց շերտը թեթև կավի շերտա։ Այդ կավի շերտի վրա թափոնները հավաքում են, մոկուտակել են։ Գոլորշացում գնում է, թափոնները մնում է, եթե կա մեջին խոնավություն, գոլորշացում գնում է, թափոնները իրար հետ դառնա մի գրունտ, կա, որը բաղկացած է տարբեր քիմիական եւ օրգանական նյութերից, այսինքն պլաստմասներից, բաղկացած է ուժի գրոտ։ Բայց պլաստմասները մի քանի 100 տարվա ընթացքում են մինչեւ փչանում են, դրանք իրենց հետևանքը թողնում են։ Այդ մասը այնտեղ չկա, որ պլաստմասների քայքայման համար նախատեսած ինչ որ մի բան։ Սա ավելի պրիմիտիվ է։ Մենակ թե դրանից եկած քայքայված նյութերը չթափանցեն հողի մեջ, ընդդրից էլ չանցնեն գրունտային ջրերի մեջ, այդ տեղամասը էպիսին նա ընտրված է կարա լինի MC տեղամաս, որ այդ շերտը ջուրը շատ լավ թափանցում անցնում է, չէ՞։ Այսինքն ինչ որ եղավ անձրևները եկավ, թափոններից այդ վերցնի իր հետ, կասնի ջրերի մեջ։ Այդ տեղամասը այդպեսին չի։ Ընտրված է այդ ձևը, որ այդպեսին չի։ Նրա մեջ պահում է ամառվա եղանակին գոլոշացելա գնացել չոր անդեղ։ Ձմեռը հա չոր չի, ձմեռն էլ ցուրտավ է։ Տարվա մի քանի եղանակներ են, որ մոտիկամս զգում ես այդ հոտը բանավոր կա, Դրա համար միջոցներ ձեռնարկած չի։ Բայց ձեռնարկելու համար էլ մոտ գումարներ է պետք, ուրիշ աղբավար է պետք, հիմնովին կարոսաշքշեր պիտի լինին դա դրած, որ չափեն ինչ են բերել, ինչքան են բերել, քանի օրստեղ են թափոնարած, քանի օր ընդեղ պիտի լինի, հողը երբ են լցրել, գրառում կատարեն, ես մեկ եմ հələ ուրիշ հարցեր էլ, որ գազերը դուրս գա, դրենաժ դնեն, ջրերը դուրս գա, այդպիսի աղբավայրի կարիքը մենք էլ չգիտենք, կա թե չկա։ Մզ ծախսեր անենք, իդի նույն արդյունքները ստանանք։ Պետքա մզ թե պետք չի։ Այսօր այդ աղբավարը ինչ որ մծ վտանգ ներկայացնի Ստեփանակերտի համար, շրջապատի համար, այդքան մծ չկա։ Վտանգ կա, չեմ ասում չկա, բայց այնպեսի մզվտանք, որ մեր վերահսկողությունից դուրս եկավ, հիվանդությունները սկսեցին, չեն կարող դա առաջ փակեն, այդ աղբավարը այդ մակարդակի չի վտանգավորությունը։ Բայց միջազգային ստանդարտների համաձայն աղբավարը երկագործում ուրիշ երկրներում դրանից հեռու է։ Դրա նման պիտի լինի, թե չպետք է լինի այդ հարցը հələ ես չեմ կարող, ոչ մեկս չեմ կարող ճիշտ պատասխանել։ Նա շատ մսախսերա պահանջում, սպասարը կողմած անձնակազմը պահանջում, արդեն 120 դրամով չիլներու թափոնը 500 դրամով արներու շնչի վրա։ Հիմա այդքան անում, բայց նույն արդյունքն ենք ստանում։ Դամս պետք է թե պետք չի։ Հնարավոր չէ որոշել։ Հնարավոր է որոշել։ Որոշելն էլ հա, մեր դարձած ծախսերը։ Մեր ծախսերից հա, հնարավորությունից է հա կախված, կախված է մեկ նրանից, այսինքն եթե մեր բնակչությունը É se աթխոտներ մնացորդներ առաջացնում։ 50 տարի առաջ այս մնացորդները այսպեսին չեն եղել։ Այս աղբավարը լրիվ բավարար էր, սկի պետք էր շուրջ բամատացել։ Հիմա որ արդեն թափոնների մեջ այնպեսի նյութեր են արդեն իհայտ եկել, որ այս աղբավարը մտածմունքը վտանգավոր է, վաղը մի շոր կարող է այդ ինչ որ մտածմունք սարքենք, դա էլ արդեն չբավարար է։ Միասին պետք է մտածվել այս աղբավարի եւ նմանատիպ քանի տղեր աղբավար հիմնինք արդեն այդ ստանդարտներով լինի։ Ոչ մեկս դեռևս չունենք այնպիսի առաջարկություն, որ պետական միջոց մյուսները օղենք այդ ուղությամբ եւ իմանանք, որ դա ճիշտ ենք արել։ Այնակ ավելի խնդիրներ կա, որ չեն կարողանում լուծել։ Մեր պետությանը առաջարկենք, որ միջազգային, չգիտեմ, ինչ ձևի, բայց նույն արդյունքը ստանանք, դա էլ ճիշտ չէ, էլի, ասենք պահանջեցինք իբրև էկոլոգիային, պահանջի իբրև փողը ծախսենք, բայց արդյունքը 1 մմ-ը առաջ կացել։ Այդ 1 մմ-ը մեզ համար բան չի փոխում։ Եթե այդ մմ-ը համարա պետք չի։ Իսկ եթե արդեն տեսնանք, որ այնքսի վտանգը, որ կարող է վերահսկողությունից դուրս գալ, ստիպված ենք նոր ծախսերը կատարել։ Ինչպես մասած պատեղերը նույն Գյումրին է, Ստեփանակերտինը, այդ նմուշարումները կատարել ենք, եզրակացությունը դրա վերաբերյալ էլ ունենք գրած ու ներկայացրել ենք միայն թե չվառեն աղբը, երբ վառում են արդեն սովորական ձևով վառելուց բաց կրակի ձևով վառումը վնասակար է միանշանակում այսինքն արգելվում է այնտեղ արգելվում է վառելը այնտեղ պետք է լինի վառելու համար նախատեսված բարձր ջերմաստիճանով աշխատող վառարաններ ավարտվեց Մայրաքաղաք հաղորդաշարի հերթական 2022 թվականի սեպտեմբերի 23-ի թողարկումը։ Հեղինակ Ծովինար Գրիգորյան, հնչյունային ռեժիսոր Ավետ Բադալյան։